Եթե յուրաքանչյուր բարևի հետ մարդիկ միմյանց բարության գոնե մեկ հյուլե փոխանցեին, աշխարհն ավելի խաղաղ կլիներ։ Ողջունում ենք Արցախի հանրային ռադիոյի բոլոր ունկնդիրներին։ Եթերում բարև Մարտաստո հաղորդման հերթական թողարկումն է։ Ձայնասրահում ձեզ համար աշխատում են Անահիտ Միրզոյանն ու Յուլիա Վանյանը։ Արցախ աշխարհս թերևս հիմա միայն խաղաղության կարիք ունի։ Արցախցին իր գործը հանգիստ շարունակելու, երեխաներ դաստիարակելու, երկիրը շենացնելու։ Բայց քանզի մեր ճշնամին քաղաքակիրթ լինելու հետ ոչ մի աղերս չունի, մեր փխրուն խաղաղությունը կրկին հազար փշուր եղավ։ Գրեթե մոռացել էինք, որ պատերազմական գոտում ենք, որ Դամոկլյան սրի պես կախված վտանգ կա գլխներիս որ մի օր կարող են նորից մեր սրտերը քուչ գալ պատերազմ տեսնելու ահից։ Ոչ, յուրաքանչյուրս մեզ համար չէ, այլ մեր երեխաների, զինվորի, առաջնեկին սպասողի, ընկերոջ, հարևանի ու այդ ընթացքում, որ մենք մի ուրիշի համար էինք տագնապում, մեկն էլ մեզ համար էր ահասրտում երևի թաքուն աղոթում։ Քարորիա պատերազմի ընթացքում ու հիմա էլ յուրաքանչյուրը ժամանակ ունեցավ վերարժևորելու իր կենսակերպը, ազատվելու եսակենտրոն մտքերից ու արարքներից, հասկանալու, որ միայն միասնականությունն է ունակ փոխելու դեպքերի ընթացքը։ Հրետակոծությունից հարավելապես տուժած Մարտակերտի շրջանի Մատաղիս, Թալիշ եւ մի շարք այլ գյուղերից ընտանիքներ են տեղահանվել եւ ապաստան գտել մայրաքաղաքում։ Այս ընտանիքներին նույնպես օգնություն է ցուցաբերվել ոչ միայն պետության, այլև կամավորների, ցանոթ-անծանոթ մարդկանց կողմից։ Մեծ հաշվով այս օրերին ոչ մեկս մյուսին անծանոթ չենք, բոլորն էլ հարազատ են, ընկեր, բարեկամ։ Արմենուհի Բայունցը սպայի կին է, բնիկ Թալիշցի, երկու դուստր ունի, Պատմում է, որ կյանքն արդեն սկսել էր հունի մեջ ընկնել։ Աշխատանք, բնակարան, երեխաներից ավակը դպրոցական է, կրտսերը մանկապարտեզ է հաճախում։ Արմենեն ինքը Արցախյան ազատամարտի տարիներին կրտսեր դստեր տարիքին էր։ Հավատում էր, որ իր երեխաները պատերազմ կոչվող արհավիրքի մասին միայն գրքերից ու մեծերի պատմածներից կիմանան, բայց Այնուհանդերձ նա լիահույս է, որ մի օր կվերադառնան ու բույնը կրկին հյուսող ծիծեռնակի պես կշենացնեն իրենց գյուղն ու օջախը։ Հուսով ենք, որ խաղաղություն կլինի եւ ամենքս կվերադառնանք մեր տները եւ նույն ձևով կշարունակենք ապրել։ Եթե մենք չապրենք, ով պիտի ապրի մեր հողերում, մեր հայրենիքում։ Ասացիք, որ մանկավարժ եք, այո, մասնակցությամբ։ Այո, մասնակցությամբ մանկավարժ եմ։ Ինչպիսին էր Թալիշի դպրոցը։ Քանի երեխա կար։ 106 աշակերտ ունեինք Թալիշի դպրոցում։ Բոլորը լավն էին, աշակերտները հանգիստ խելոք, սովորում էին ամեն մեկ իր ուժի չափով։ Դուք տարական հա։ դասարանների դասվար եմ։ Լողական մանկավարժի գործունեությունը Տարբերվում է, ասենք, մյուս մանկավարժներից քաղաքի երեխաները կամ տարբերվում է։ Երևի այսքան էլ չի տարբերվում, մանկավարժությունը մնում է մանկավարժություն, նույն դպրոց, նույն ուսուցումը, նույն ծրագրերը, մեթոդները։ Ինքներդ ինչ սկզբունքներով եք ձեր աշխատանքը կատարում։ Ինչև հիմա էլ երեխաների մեջ ամենաառաջինը հայրենասիրությունն ենք դաստիարակել, որ չպիտի դժվար պահին լքենք հայրենիքը, միշտ պիտի մնանք հայրենիքում։ Կաշխատեմ իմ օրինակով ավելի ապացուցեմ դա։ Վառ ապացույցը, որ բոլոր նրանք, ովքեր այս օրերին գտնվում են մայրաքաղաքի հյուրանոցներում կամ այլ ավելի ապահով տեղեր, օր առաջ ուզում են վերականգնվի իրենց գյուղը, վերակառուցվի եւ վերադառնան։ Թվում է թե այդ վախը չկա, նույնիսկ կանանց, նույնիսկ երեխաների մոտ։ Որ ասես ընդհանրապես այդ վախը չկա, կլինի այդ վախը, բայց որ գյուղը լրիվ լավ վիճակում լինի, մարդիկ օգնում են բոլորը, ով ինչպես կարողանում է, ով ինչ հնարավորություն ունի, թե քաղաքի բնակիչները, թե պետությունը, բոլորը իրենց աջակցությունն ու օգնությունն են ցույց տալիս։ Մեր ազգին հատուկ է, որ դժվար պահերին միավորվում են թե ռազմիդաշտում, թե թիկունքում։ Դա մեր ազգին հատուկ է, որ միշտ միավորվում են, հատկապես դժվար պահին մի բուր են կազմում եւ մեկը մյուսին օգնում, միշտ աջակցում են։ Այս օրերին մենք ավելի համոզվեցինք։ Դստրիկները արդեն դպրոց հաճախում են։ Մեծը հաճախում է դպրոց, երկրորդ դասարանում է սովորում, գերազանց է, փոքրը մանկապարտեզ է հաճախում։ Հուսանք այս իրավիճակը շուտ կշտկվի մեր բանակի, մեր սահմանին կանգնած զինվորի շնորհիվ, կշենանա նորից Թալիշը եւ դուք կվերադառնանք ձեր հայրենի գյուղ։ Այո, այդ հույսով էլ ապրում ենք, որ խաղաղություն կլինի ամենակարևորը։ Ոչ մի զինվոր, ոչ մի սպա, ոչ մի երեխա, ոչ մի կորուստ չենք ունենա, այսուհետ բոլոր վերադառնան իրենց ընտանիքները։ Հանրապետության զինվորի բազկին ուժի ու մայրերին համբերության մաղթանքով եթերում բարև մարդաստո հաղորդաշարն է։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայրենասիրությունը սկսվում է ընտանիքից, սեփական բակից, հեքիաթներից, ծնողների հայրենիքի հանդեպ վերաբերմունքից, մայրենի լեզուն անաղարտ պահելուց, շարունակվում դպրոցում ամուր գիտելիքներ ստանալով, ազգի հերոսներին ճանաչելով։ Այս օրերին յուրաքանչյուր աշակերտ, ով զինվորին հավատքով նամակ էր գրում, ով ավելի լավ է սկսել սովորել, ու առանց վախի չնչին զգացումի դպրոց է հաճախում, ով ավելի կարկապահ է դարձել, նույնպես հերոս է։ Եղիշե Չարենցի անվան համար 7 հիմնական դպրոցի տնորեն Անահիտ Պողոսյանն անթակույցը պարտությամբ է խոսում իրենց աշակերտների ինքնակազմակերպվածության, հայրենիքի հանդեպ սիրո ու ապագայի հանդեպ հավատի մասին։ Դպրոցը միշտ ըմբռնումով է մտածել այն պահերին, երբ հայրենիքի համար պայթունավտանգ պահ է ստեղծվել հակառակորդի կողմից։ Դերևս 92-94 թվականի Արցախյան գոյամարտի ժամանակ, երբ դպրոցները գործում էին, անկախ նրանից, որ թեժ մարտեր էր գնում, եւ անգամ մեկ աշակերտի ներկայությամբ պարապմունքներ ընթանում էր երբեք չեր դադարում։ Այսօր առավել եւս երբ մեր ժողովուրդը անկախ ազատ հայրենիքը օրեցօր շենացրել է, օրեցօր գեղեցկացրել եւ կենսակերպը մարդկանց ավելի բարձր մակարդակի վրա է։ Այսօր մեր մշակույթը իր զարգացման վերելքների մեջ է։ Դպրոցներում ազգային գաղափարախոսությունը պատշաճ մակարդակի վրա թե մանկավարժների, թե աշակերտների հայրենասիրական ոգին առավելագույնի բարձրացված անհնարին է, որ այլ արձագանք գտնել, պարզ է, միանշանակ համախմբվածություն, որը ամենակարևորն է ճակատագրական պահին մեր ժողովրդի համար, մենք դա ապացուցել ենք 88 թվականին, երբ կարծես մի գաղափարախոսությամբ տոգորված ողջ հայ ժողովուրդը Չարենցյան կարգախոսով, ով հայ ժողովուրդ կոմիակ փրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է, այդպես այդ օրերին եւս մի բռունց դարձավ հայ ժողովուրդը եւ արձանկանքը նաեւ մեր սփյուռքում դպրոցները կարևորեցին իրենց դերը, որ այդ պահերին շատ կարևոր է աշակերտների համար, որ մանկավարժները միշտ լինեն դպրոցներում, որ իրենք հաճախ են դպրոց հայ մանուկը հասկանա, որ ճշտամուն խոսք ունի ասելու պարապմունքները չընդհատելով։ Մենք մեր պարապմունքները անց ենք կացրել, մեր դպրոց ներկայացող երեխաների ոգեշնչել ենք, ոգևորել ենք, աշխատել ենք, որ նրանց աչքերում տեսնենք մեծ հավատ, հավատ հայրենիքի հանդեպ, հավատ հայոց բանակի, հավատ հայ զինվորի հանդեպ։ Եվ այդ հավատը այն խոր հավատն էր, որ մենք տեսանք, որ մեր զինվորը այդ քարորյա բայց թեժ մարդում կարողացավ արժանի պատասխան տալ ճշնամուն։ Այդ զինվորները երեկվա աշակերտներն են, որ նոր են հրաժեշտ տվել դպրոցներին, նոր են վերկացել նստարաններից եւ նրանց ոգին, նրանց ձևավորված հայրենասիրական ոգին, որ ընտանիք եւ դպրոց համատեղ հայրենիքի համար դաստիարակել են լավ սերունդ, կարողացավ իրեն ճիշտ դրսեւորել։ Մենք եւ դասեր դասերն էինք, պարապմունքներն էինք կազմակերպում առանց ընդհատելու եւ հետեւում էինք լրատվական միջոցներին, իմանանք ինչ է կատարվում մեր պաշտպանականում եւ ամեն մի զինվորի սխրագործություն մեզ համար վառ օրինակ է, մեզ դաս է, հաճախ համատում էինք մեր 88-ի հերոսների հետ եւ հաճախել ասում էինք, այսօր էլ մենք ունենք Վարդան Մամիկոնյաններ, այսօր էլ մենք ունենք Սասնա ծռերի հերոսներ, որովհետեւ այն կերպարը, որ որ հայժորդ մարմնավորել է սասնա ծռերի կերպարներում, այսինքն ծուռուժի տեղ մենք տեսանք մեր 18-ից 20 տարեկան տղաների մեջ այն քաջագործությունները, այն սխրանքները, ինչպես կարելի է չպարտանալ։ Եվ մենք հպարտորեն, ճիշտ է, մեծ ափսոսանք զգալով մեր նահատակվող մեր զոհված տղաների հանդեպ մեծ ափսոսանք, որովհետև հայ ժողովուրդը միշտ ցամ է ամեն մի կորստի համար, որովհետև մեր ամեն մի զինվորը կարող է ճուղել, տալ եւ մեծ գերտաստան դառնալ, մենք դրա համար ափսոսում ենք, բայց հպարտանում ենք նրանց այն քաջագործությունով, որ դեր եւս 5-րդ տարում երբ Եղիշեն գրել է չգիտակցված մահը, մահը գիտակցված մահը անմահություն, մեր տղաները գնացին գիտակցված մահվան ընթարա առաջ սփացնելու հողը, պաշտպանելու այն հողը, որ չէ դարեր շարունակ իրենց ապոպապերը, իրենց հայրերը պաշտպանել են նորից պաշտպանելու, նորից հաստատելու, որ Արցախի սուրբ հողը հայինն է, Արցախցունն է, որ ոչ մեկը իրավունք չունի ոտ կդնելու այս անառիկ, այս սուրբ հողի վրա։ Եվ ամեն մի ոտ ձգություն իր արժանի պատասխանը կստանա։ Մենք դասապրոցեսում այդ օրերին ճիշտ աշխատում էինք դասերը վարել ծրագրային թեմատիկ, որ երեխաները մի քիչ կտրվեն ամեն ինչից, գիտենք, որ ամենուր մարդիկ Անվանվի լրատվության են հետևել երեխաներ ականատես են եղել, ասեն գոնե դպրոցում իրենք ինտեգրվեն դասաprocessին, բայց միևնույն է հատկապես 5-րդ դասամ երեխաները ուզում են անպայման մի հարց տալ եւ մինչեւ հարց կտան մենք նրանց ասում ենք ամեն ինչ լավ կլինի։ Տեսնում եք երեխաներ, երեկվա մեր աշակերտները այսօր սահմանում ինչ սխրանքներ են գործում եւ եթե դուք դպրոց մտնելով նկատել եք, մենք երեխաներին հապճեպ հանձնարարել ենք հայ զինվորին ուղված շարադրություն բույսեր, նամակներ, նկարներ հենց մուտքի մոտ, մեզ մոտ այն մեջ ցուցանակի վրա մեր աշակերտների այդ օրերին դպրոց հաճախած աշակերտների կարծես ցուցահանդես նկարներն են, որտեղ այնքան լավ են նկարել, նրանց зерքի արագաշարժության մեջ իրենց երևակայությամբ հայ զինվորն է, հայ զինվորի մարտական ոգին դրոշված այդ նկարի մեջ, մեր զրահատեխնիկան է, մեր գործողություններն են եւ մենք հիացած իսկում որոշեցինք այդպիսի ցուցահանդես հավատում եմ քեզ հայ այլ զինվոր խորագրով։ Այս օրերին մեր երեխաները հատկապես արդեն համարյա դասարանները համալրված են, համարյա լրիվ քանակով։ Մենք տեսնում ենք, որ երեխաները նորից ողջորված են, նրանց աչքերից հպարտությունն է արկայծում եւ իրենք էլ այս անգամ արդեն հաստատուն համոզված լինելով, որ հայ թշնամուն կհաղթի խոր գիտելիքներով, մեծ հայրենասիրությամբ հստակ քայլերով, գիտակցական կարգապահությամբ։ Այս ամենը կարծես երեխաների մեջ արտնացել է դրստին, առանց մեր մղումի, առանց մեր հիշեցնելու, եւ մենք տեսնում ենք աշակերտները, կարգապահ Այսօր մենք չենք պահանջում աշակերտական հագուստ, որ մի քիչ եղանակներ անբայ, բայց նրանք սպիտակ, սև աշակերտական հագուստով են ներկայանում։ Դասան է եղել տարականում, ասում բալիկներ, չեք մրսում, սպիտակ սև եք հագել ու երեխաները ոչ, այսինքն ուզում են ամեն ինչ պատշաճ մակարդակի վրա լինի։ Սա էլ իրենց պայքարն է։ Դասերին պատրաստ են գալիս, եթե այս պահին դուք մատյաններ թերթեք, կտեսնեք, որ անչափ շատացել են 8, 9, ինչու՞ չէ նաև 10 գնահատականները, որտեղ երեխաները պատրաստ են ներկայանում պարապմունքների դասերին։ Իրենք էլ իրենց կողմից են երևի ողքեվորում մանկավարժներին։ Անչափ ողքեվորում են մեծերնել ունեն իրենց ողքեվորության կարիքը։ Այո, իրենք էլ անչափ ողքեվորված պատասխանում են ջանասիրությունը գլուխը բարձրացրել անգամ ծույլերի մոտ երեխա, որ միշտ չէր պատրաստ ներկայանում դպրոց, այսօր ստանում է բարձր գնահատականներ եւ մենք դրանով ողքեվորում ենք, որ մենք ունենք գիտա տակից սերունդ։ Այսօրվա մեր լավ զինվորներին, մեր պատրաստ զինվորներին, մեր նվիրյալ զինվորներին կփոխարինեն սահմանում հետագայում այս նոր սերունդը պատրաստական, որովհետև մենք ամեն օր հայրենասիրության կարգախոսներով ենք նրանց դասիրակում ամեն օր մենք ազգային գաղափարախոսությանն ենք մեզ տեղ տալիս մեր հայ մշակույթին, մեր ազգայինին, որովհետև եթե մշակույթը հաղթում է, նման ժողովուրդը որ աշխարհին շատ բան ունի ասելու վաղնջական ժամանակներից առ այսօր իր մշակույթով, իր լեզվով, իր ճարտարապետությամբ ամեն ինչով այդ ժողովուրդը չի կարող երբեք ընկրկել ճշնամու արժեվ։ Այդ ժողովուրդը իր միասնականությամբ, իր համախմբացում, հատկապես այն խորագիրը, որ հյուրստատեսության մենք ընթերցում ենք հաղթական համախմբվածություն, իսկապես հաղթական համախմբվածություն է, ու այդպիսի համախմբված ժողովուրդը միայն ու միայն հաղթանակներ կբերի իր երկրին, թե սահմանում եւ թե թիկունքում։ Թիկունքն անմիջապես արձագանքեց ոչ մեկը չերբայեց եւ հաստատակամ, ինչու՞ չէ նաեւ մենք մանկավարժներս ասացինք, եթե անհրաժեշտ լինի, մենք էլ կմիանանք մեր զինվորներին։ Չէ որ նրանք մեր երեկվա աշակերտներն են։ Մենք կգնանք նորից ողջևորելու։ Չէ որ հայրենասիրություն ենք մենք սերմանել նրանց մեջ Իհարկե ընտանիքների հետ մեկտեղ ես մեր ընտանիքների ծնողների դերը գնահատում եմ երեխայի հայրենասիրական ոգի ներշնչելու, ներարկելու համար։ Ես առավել կասեի, այս հողն է ներարկում հայրենասիրությամբ։ Մեր երեխաները ծնվում են հայրենասեր։ Սա լոքոսքեր չեն, ամբագորգոր թող չթվա, այդպես է, որովհետև եթե նրանք այդպես չծնվեի, չէին կարող այդքան հայրենանվելն է։ Չէին կարող այսօր առաջին գծում կանգնած այն թեժ պահերին մեզ ողքեվորել իրենք, իրենց խոսքով, իրենց կատարած գործողություններով։ Այսինքն Արցախի հողը, Հայաստանի հողը, մեր մեծ հայոց լեռնաշխարհի հողը ծննում է հայրենասեր զավակներ եւ այն ջուրը, այն հողը, որից ծնվում են հայրենասիրությամբ է սնում նրանց։ Թերևս ոչ մի ազգի տղա երեխայի երբ հարցնես ինչ ես ուզում դառնաս, չի ասի ուզում եմ դառնամ զինվոր, որ գնամ հայրենիքս պաշտպանեմ, ինչքան շփվել եմ երեխաների հետ, բոլոր տղա երեխաների առաջին ցանկությունը, ձգտումը, բացի այն, որ մասնագիտություն են ուզում ստանալ, դառնալու եմ զինվոր, պաշտպանելու եմ հայրենիքս։ Այո, այդ տարքախոսը կա, Առաջին օրից, հատկապես 9-րդ դասամ, երբ հարց ենք տվել երեխաները, հիմա ժամանակը չէ, դուք պիտի սովորեք, որևէ որովհետև լավ զինվոր լինելու համար, լավ սպա լինելու համար, լավ ճարտարագետ լինելու համար, լավ բժիշկներ են պետք, որ նման ծայրաշրջան պահերին կարողանան իսկույն հասնել եւ առաջին բուժողությունները ցույց տալ։ Հասկացում ենք, որ խոր գիտելիքներ են պետք։ Բայց կողքից հարցում ենք, Աստված մի առասե, եթե անհրաժեշտություն լինի, դուք կկանգնեք հայ սիմվոլի կողքին։ Միանշանակ աղջիկ տղա այո։ Սա պատահական չէ։ Եվ հենց ապրիլի 2-ին, օրվա երկրորդ կեսին, ես տեսնում եմ փոքրիկ երևի 2 տարեկան էր։ Այդ երեխան մի պապիկ ձերքից բռնած զինվորական համազգեստով ու սենց ասում եմ եւ փորձել են այսպիսի ժողովրդի վրա հարձակում սկսել ու ես մի նոր ուժ ստացա իմ ոգին առավել մարտական տրամադրեց ասացի բա ինչքան սիրուն է այս համազգեստը ու ինչքան լավ է որ փոքրիկին հացրել են ժողովրդին տրամադրելու եթե անհրաժեշտություն լինի արցախի նորացնից միջև զարամյալը կկանգնեն, չեն լքի իրենց հոր եւ կպաշտպանեն հող հայրենին։ Պատասխան այդ երկու տարեկանի համազգեստներ ճշնամու եւ ես համոզված եմ այս ժողովուրդը երբեք չի ընկրտի ճշնամու արջ, որտեղ այդ ժողովուրդը ունի հաստատական ոգի, ու այդ ոգու մեջ մի նշանաբան ես իմ հողի տերն եմ, ես հաստատված եմ իմ հողում, ու ոչ մեկը չի կարող այստեղից ինձ հեռացնել։ Սա իմ տունն է սա իմ պապերի հողն է ու ես այս հողի տերն եմ Մաղթենք, որ խաղաղություն հաստատվի մեր աշխարհում եւ երեխաները խաղաղության մեջ մեծանան, հայրենասիրությամբ տողորված, բայց խաղաղության մեջ։ Այո, եթե քինչ, ես մտածում եմ այն парքի սրահները, որ կան Արցախի, Հայաստանի դպրոցներում կամ թանգարանները զոհված ազատամարտիկների, անհայտ կորածների, միշտ մտածում էի, թող չլինեին այս սրահները, բայց հանուն հայրենիքի նա տակվեցին, պարտավոր ենք հավերժացնել եւ իբարս նրանց պաշտպանել հայրենիքը։ Մենք ամեն օր ենք խոնարհվում Փարքի սրահում մեր Արցախյան գոյամարտում նահատակված զինվորների սխրանքի արչև եւ ասում ենք մենք ձեր սուրբ գործի շարնակողն ենք։ Մենք կրթում ենք նոր սերունդ, որ ձեր սուրբ գործի շարնակողն են։ Ու միշտ խնդրում ենք, բայց այս նոր սերունդները խաղաղ պայմաններում թող շարունակեն ձեր գործը, շենացնեն, տնտեսապես զարգացնեն մեր երկիրը։ Այդպես ենք մտածում։ Ես կարծես մոռացել էի, որ պատերազմական գոտի ենք։ Մտածում եմ միայն խաղաղության մեջ կլինի ամեն ինչ։ Բայց եւ եկավ որ հասական պահը, մենք համոզվեցինք, որ ամեն դեպքում այդ սխրանքները, որ բար օրինակ էին այս սերնդի համար եւ ամեն դասի մենք պահը չէին կորցնում նրանց վար օրինակով հատկապես միջոցառումների եւ դասղեկի ժամերին մեր ամեն մի դասարան գրում է զոհված ազատամարտիկի անուն ցավով եմ ասում մենք ունենք 107 նահատակ արցախյան գոյամարտի դասարաններ կան որ 2-3 անուն են գրում ես մտածում եի որ երբեք թող նոր անուններ չլինեն ափսոսում ենք, որ կան նոր անուններ, բայց նորից ասում ենք՝ «Փառք ձեզ, մարտիրոսված նորորյա հերոսներ, դուք շարունակեցիք Արցախյան գոյամարտի սերունդների սխրագործությունները, նորից պաշտպանեցիք հայրենիքը, համոզված եղեք, որ դպրոցներում շարունակում են հայրենա սիրական ոգով դասիրակել աշակերտներին եւ պատահական չէ պիտի ասեմ այսօրվա դպրոցները բոլոր իսկ ասե Արցախի եւ Հայաստանի հերոս դպրոցներ են որովհետեւ հերոսներ են գրթում դասիրակում իսկ հայոց մայրերը հերոսներ են ծնում նորից ու նորից մեծ առավելագույն տեղ տվել էինք ու նորից նորից կտանք ռազմայինասիրական դաստիարակությանը ավելի կարևորելով նաև որոշ առարկաներ, որ պատմության դասերը անչափ կարևոր են սխալվելու համար երբեք ՆԶՊ-ի դասերը նախնական զինվորական պատրաստականությամբ երեխաներին գիտելիքներով զինելու համար եւ ֆիզիկական դաստիարակությունը ֆիզկուլտուրա առարկան ֆիզիկապես մեզ պետք են կոփված երեխաներ որ เป զի Աստված մի առասցեն նման պահարին կարողանան լավ դիմակայել։ Ուզում եմ բոլոր մանկավարժների անունից մեր խոր երախտագիտությունը հայտնել հայ զինվորին, հայոց բանակին, բոլոր նրանց, ովքեր այդ օրերին միայն ու միայն ուզում էին այնպիսի քայլեր անել, որ հայ մանուկը չը դուժի։ Ես ցանկանում եմ, որ Արցախ աշխարհում հաստատվի խաղությունը, որ նորից մարդիկ Արարեն Արցախի շենացման համար։ Այն երեխաները, ովքեր ստիպված են եղել թողնել դպրոցները, նորից այնպիսի պայմաններ ստեղծվեն եւ խաղաղությունը այնպես հաստատվի, որ կարողանան իրենց սիրելի դպրոցը հաճախել, իրենց ուսուցիչների տեսնել, իրենց բարապունքները անցկացնել։ Խաղաղություն Արցախ աշխարհին, խաղաղություն համայն հայությանը, խաղաղություն հայ զինվորին հայ զինվորին հաղթական ուժ, հաղթական բազուկներ, պողպատյա կանք, անկոտրում կանք, մարտական բարձր ոգի, հաղթական ճանապար առանց զոհերի։ Ամենայն բարին, ամենայն լավը Արցախի ժողովրդին։ Միշտ եղեք այդպիսի ոգու տեր հայրենիքը ուզում է ձեր մեջ տեսնել միայն միայն հզոր կամքի տեր մարդկանց։ Քիզին որեմ ես նվիրալու քաչ նվիրալու քաչ եւ կանգնած եմ լերմասիս որպես Թշնամու առաջ, թշնամու առաջ, ով է հանդգնի Եմ ես քո անունը, քո պատիվը իմ բանակ Ես չունեմ քեզնից թանկ, ոչ մի բան, հարազատ իմ հող, հարազատ իմ հող, եւ դարձրել եմ քեզ համար բաբախող, սիրտս բաբախող, ով էլ հանդգնի իմ դեմ ելնել, ես եմ լինելու հաղթող, գլխից վերևը երագույնը, կրինը տան, կտամ և կյան, բարձր կպահեմ ես քո անունը, քո պատիվը իմ պանակ, գլխից վերևը երագույնը, կրիվ կտամ, Kopahen jest kolanunem, chłopatiwem imba. կպահեմ ես քո անունը քո պատիվը իմ բանակ բարձր կպահեմ ես քո անունը քո պատիվը իմ բանակ քո պատիվը իմ բանակ Եթերում բարև մարդաստո հաղորդաշարն է։ Այժմ մեր շատ սիրելի ունկնդիրներ, առաջարկում ենք լսել մեծերի մտքերից հայերի ու Հայաստանի մասին։ Հայաստանը գիրք է, որով սովորել են առաջին մարդիկ։ Օսիպ Մանդելշտամ։ Հայ ժողովրդի պատմությունը համատարած փորձություն է, գոյատևման փորձություն։ Ֆրիտյոֆ Նանսեն Ինչքան էլ որ հայերի ճակատագիրը դառն է եղել եւ ինչպիսին էլ որ լինի այն ապագայում, նրանց երկիրը հավերժ պետք է մնա աշխարհի ամենահետաքրքիր երկրների շարքում։ Հայոց լեզուն Աստծո հետ խոսելու լեզու է։ Ջորջ Գորդոն Լորդ Բայրոն Հայերը ամենախելացի, ամենակատարյալ, ընտրասերված, ամենաբարձր զարգացած ցեղն են աշխարհում քաղաքակրթվածության տեսակետից։ Ասում եմ ձեզ, որ եթե հայերին առիթ տրվի մի կարքին թռիչք առնելու աշխարում եւ նրանք ազատ իշխանություն ձեռք բերեն երկրագնդի որևէ անկյունում, ամբողջ մոլորակի տերը կդառնան եւ կաշխատեցնեն ամբողջ մնացյալ մարդկությանը։ Այդ է որ գիտեն թուրքերը եւ սարսափում են, եւ հույներն էլ, եւ մենք բոլորս որ գիտենք նրանց։ Լորենս Արաբացի Եթերաժամի իմ մասի համար այսքանն է նախատեսել սիրելի ունկնդիրներ։ Մեր ստեղծագործական խումբը սիրով է աշխատում հետաքրքիր եթերաժամ ապահովելու համար։ Հիշեցնեմ, որ ձայնասրահում Անահիտ Միրզոյանն էր, իսկ երաժշտական ընդմիջումից հետո առաջկա 30 րոպեները նույնպես հագեցած կլինեն։ Համոզված եմ Յուլիան Ջամփ չի խնայել դա ապահովելու համար։ Խաղաղություն մեր երկրին ու հոգիներին։ Աստված ազգիս պահապան։ Կարուլեր ու հոգի փխր հայրենիքն է իմ հարազատուհին պապերից եկած իմ սերը անհուն կպահեմ ամուր իմ սրտում հուր կամ կմեծ սերոս մեր տղերքի կտանենք սպասված աղտանակի ես մատրաստ եմ կրվել պահել միշտ պատրաստ պայքարի հաղթական ու արի ես կանգնած եմ քո դիգունքին սահմանին բողոքուտ վերքը դարավոր նվիրում է հույս կոսերունդը նոր ու պայքարը որ տանում ենք անվար Արցախ տանակի Ես պատրաստ եմ կրվել Ես պատրաստ եմ ատել Ես պատրաստ եմ Եթերային ձեր ուղեկիցը բարև Մարթաստո հաղորդման հերթական թողարկումն է։ Ձայնասրահում Յուլիա Վանյանը։ Ապրիլյան քարորիա պատերազմը մտորումների բազմաթիվ առիթներ տվեց։ Ձեռնպահ մնալով որևէ վերլուծություն անելուց նշենք միայն, որ մեր ժողովուրդը արժանապատվորեն ընդունեց թշնամու մարտահրավերն ու վերստին ապացուցեց, որ լինելով աշխարհի ամենախաղաղասեր ազգը, պատրաստ է մինչև արյան վերջին կաթիլն իսկ պայքարել արևի տակ ազատ ապրելու իր իրավունքի համար հայն իր հողին ամուր է կանգնած։ Գյուղացին սիրում ու խնամում է այգին, ուրախանալով ծառի ու ծաղկի յուրաքանչյուր բողբոջի հետ։ Ուսուցչի համար աշխարհում հայրենիքին արժանի ծերունդ դաստիարակելուց կարևոր ոչինչ չկա։ Բժիշկն օր ու գիշեր մերձավորի հիվանդության դեմ է պայքարում, իսկ զինվորն էլ մեր խաղաղ կյանքն է հսկում։ Ահա այսպես, ամեն մեկն իր տեղում իր գործն է անում, ինչպես մի հսկա ամբողջություն, որը ունի կարևոր ու երկրորդական անդամներ։ Իսկական հայրենասիրությունն էլ հենց սա է, որ կա՝ լուր, առանց բարձրակոչ բարերի ու ավելորդ ձևականության։ մեկ անգամ եւս համոզվեցինք, որ մենք հայերս մեծով ու փոքրով խենթի պես սիրում ենք մեր հայրենիքը, որ քաջ գիտակցում ենք հայրենիքի պաշտպանության գործը միայն զինվորինը չէ, այլ բոլորինս։ Ինչ թաքցնեմ, չէի կարող չհպարտանալ առաջնագից շտապող կամավորականների խմբերը տեսնելիս։ Արցախի ազատամարտիկների միության շենքի դիմացը յուրօրինակ շտաբ էր դարձել։ Այստեղ հավաքվում էին կամավորագրվելու, զրուցելու, միասին այս փորձությունը հաղթահարելու համար։ հայրենակիցն են մեր տղաները հիմա գտնում են դիքերում։ Դա համար որոշեցինք առավոտյան գանք ներկայանալ կամավոր, որպեսզի մենք կարողանանք մասնակցենք։ Եկել եմ գրանցվել եմ առավոտ ժամը 10-ին, որ այդ համ դիքերը։ Ասացին, որ հələ ժամանակը չէ, բայց մենք մեկ կամքից ելնելով ուզում ենք գնանք տենակավորց հայրավիճակը։ Բացի ժողովի կողքից նիլը մոքալապարտ կնը, գիծ հոգերին տալ, ես 20 տարի քոնդաշ պահալ եմ ես, նրանց հետի գիծի կյանք մեր պաշկերը տալ, մեր կարևոր նպատակը ծայա։ Ես անգամ ավոզ մար Ռուսաստանն, Ամերիկանին է, եթե ուզին որնանի կարել չմենան, արդե պիտի միջև քյուրը կինալ էր հանգիստատել։ Սեն պատրաստ, բայց ասում եմ, այդ հասակները այնքան չեմ, հարգարիչան ջայլներ։ Դες է կամավոր եմ եկել այդ հասակը բան չեմ այում։ Մեր հայրենիք համապետի չեմ եք պաշտպանից։ Ես դա հասակի չկապ ունի։ Որ ձերքով չեք կռվում, ձերքով եք կռվում, ձերքին չաթվարը բռնել։ Այդ ոնց ալապատը կարիք բռնել, բայց ձերք չեն կարել բռնել ես Հայաստանից երեխա տարայի մասը սահմանում եմ։ Իսկ հետագրվել եմ մեր կիսատ գործը մեր երեխեք տեղին հասցնել։ հասցնում։ Տրամադրվածությունը հակապա։ Այն գիշեցի եկել պատրաստ։ Հետո։ Ինքը հարազատ եղբայր, պես ասա մեր ախպերությունն են։ Պատրաստ, ցերն են դժվար աչուծախը, կամ ասում սպասեք, սպասեք, սպասեք, всё։ Ну, не մուկ։ Կնեք սպասած, շատ լավ տրամադրություն է։ Նարդ մեր հայրենիք հետի միշտ երենք պատրաստ։ Ինչի վերջ։ Միշտ հենեք պասմողանցակում վեր կանչին կյանք մեր հողերը պաշտպանիկ։ Ես էլ եմ եկել, առաջինը ես չեմ սպասել այնտեղ, որ հավաքվեն ասեն բան, մեքենայով եկել եմ, լավ այն ընկերներին եմ տեսել, հին ընկերներին, ոգևորությունը շատ մեծ է։ Բոլորն ուզում են գնալ, նույնիսկ դպրոցական երեխեք են գալիս, տեսնում են ուրախանում են։ Արցախի ազատամարտիկների միության շենքի դիմաց հավաքված բազմաթիվ պատանիներին էլ տեսանք, որոնք նույնպես եկել էին կամավորագրվելու առաջին գից մեկնելու պատրաստակամությամբ։ Հանդիպելով միության ողքեվորող, բայց եւ արգելող պատասխանին, նրանք այն աստիճան հիասթափված էին, որ չցանկացան խոսել մեզ հետ։ Նրանք լուր ու մունջ հեռացան, ափսոսալով, որ չեն կարող իրենց ավակ ընկերների կողքին լինել։ Օմնիբուն դրվում է ինքարին նոր կարը եւ անունն է մեր հայ շինարար Նոր գարուն իր հետ վերում է ցանքն ու վարը մեր անունն է հայ մշակարդար Պետք է իմանա մանուկն իր գիրն ու տարը որ ապրի հայ միտքը դարեդար Մեր սրտերը միշտ կանչում մեր հարազատ օրանը միշտ հավատարիմ իր կարոտով Մերն է լինելու այս նոր հայու Այն անznուրած նվիրումը, որով հայ տղամարդը նետվեց պատերազմի հորձանուտը, ուղակի զարմանալի էր, օտարների համար գուցե եւ անհասկանալի։ Ինչպես Պաշտպանության բանակի մարտիկ պաշտոնաթերթի գլխավոր խմբագիր Ազատամարտիկ Մհեր Հարությունյանն է ասում, Արցախը համայն հայության սիրտն է։ Վաղուց Արցախը դարձել է համայն հայության ուշադրության կենտրոնում գտնվող մի կարևոր կենտրոն եւ բոլոր այն հավաստիացումները, որ եթե Արցախին վտանգ սպառնի ամբողջ հայությունն է կանգնելու Արցախի պաշտպանների կողքին, քարորիա պատերազմի ժամանակ գտավ իր առարկայական դրսևորումը եւ իսկապես համայն հայությունը այդ դժվարին օրերին կանգնեց Արցախահայության կողքին, կանգնեց պաշտպանության բանակի մարտիկների կողքին, որոնք արիաբար հետ էին մղում անարգ ճշնամու հանկարծակի ու ուխտադրուշ հարձակումը եւ այդ համաժողովրդական համախմբման շնորհիվ հաջողվեց հետ մղել ճշնամու գերակշիռ ուժերին արժանիորեն պատժել ճշնամուն եւ փաստել, որ Արցախի պաշտպանությունը հուսալի ձեռքերում է եւ կարծում եմ այդ համաժողովրդական փորոդկումը առիթ է տալիս մեզ ասելու, որ մենք հայերենական պատերազմի դուրս եկանք, իսկ այն ժողովուրդը, որը մղում է իր հայրենական պատերազմը, դատապարտված է հաղթելով։ Եվ ես հավատացած եմ, որ հաղթել ենք եւ հաղթելու ենք ապագա ընդհանուրի եւ պատերազմների ժամանակ։ Սպառազինության մրցավազքի մեջ մտած թշնամին նավթադոլարներից կուրացած կարծես մոռացության է մատնել 1994-ին կրած խայտարակ պարտությունը։ Այս պատերազմը ցույց տվեց, որ ինչքան էլ հակառակորդը զինվի, ինչքան էլ վիթխարի գումարներ հատկացնի իր սպառազինության եւ բանակի վրա, միևնույն է անզոր է գտնվելու այն ժողովրդի համեմատ, որը պաշտպանում է իր հողայրենին, որը մղում է արդարացի պայքար հանուն իր ինքնորոշման, հանուն իր ազատության, եւ եթե անգամ աշխարի բոլոր ահաբեկիչները միավորվեն եւ թափվեն մեր սահմանների ուղղությամբ դարձյալ ջախջախվելու են, որովհետեւ իր հայրենիքը պաշտպանող հայ զինվորը անպարտելի է, որովհետև նա իր ուժն առնում է հայրենի կողից, որովհետև նա գիտակցում է հանուն ինչի է մարտնչում եւ պատրաստ է հանուն ազգի, հանուն վեհ նպատակների, անգամ կյանքի գնով կատարելու իր առաջ դրված խնդիրը։ Դրանով մենք բոլորս համոզվեցինք, մարտական գործողությունների այս 4 օրերի ընթացքում։ Ազատամարտից 22 տարի անց նախկին ազատամարտիկների զավակները գուցե անգամ գերազանցեցին իրենց հայրերին միջև ատամները զինված ճշնամու դեմ պայքար մղելով։ Որն է մեր հաղթանակի, մեր անպարտելիության գաղտնիքը։ Կարծում եմ գաղտնիք չկա, ուղղակի հայ մարտիկի ոգին, բարոյամարտական պատրաստվածությունը անհամեմատ ավելին է, քան շտամով համապատասխան որակները, հատկանիշները։ Եվ մեր բանակում իրականացվող մարտական պատրաստության, ռազմահայրենասիրական դաստիարակության եւ բազմաթիվ այլ միջոցառումներ ապացուցեցին իրենց կենսունակությունը եւ ինչքան էլ հակառակորդի զինված լինեին արտիական սպառազինությամբ, միևնույն է գլխավոր խոսքը, ասելիքը զինվորին է, մարտիկին է, իսկ եթե մարտիկը մոտիվացված չէ, բնականաբար նա չի կարող հաղթել մոտիվացված զինվորին։ Եվ նաև պետք է հաշվի առնենք, որ հայ մարտիկը ունի դելիքների ավելի մեծ աշխար, ավելի պատրաստված է եւ կարելի ասել գաղափարի զինվոր է, հետեւաբար գաղափարի զինվորը միշտ էլ առավելություն ունի եւ հաղթելու է զարթողական, ավազակային, նենք նպատակներ ունեցող ճշնամուն։ Իսկ որ ճշնամին այդպիսին է, որ ճշնամին նույն ահաբեկիչն է, նույն ավազակն է, ինչ որ մենք ականատեսինք եղել Մերձավոր Արևելքի մյուս տարածաշրջաններում, դա փաստ է բազմաթիվ օրինակներով ապացուցված եւ կյանքն է ցույց տալիս, թե ում կողմն է հաղթանակը նրա կողմը, ով արդար է, ով անուն գաղափարի է մարտնչում եւ ով գիտի անուն ինչի է մարտնչում։ Քարորյան մարտական գործողությունների բնույթը եւ դրանց վերլուծությունը ցույց տվեց, որ մենք գործ ունենք նույն ճշնամու հետ։ Հրադադարին հաջորդած շուրջ երկու տասնյակ տարիները ոչնչով չեն փոխել մեր ճշնամը։ Նույն չարանենք եւ դավադիր արձակումները, նույն առազինության անհաշիվ կիրառումը, մեծականակ ուժերի նետումը մարտադաշտ, սեփական կորուստները հաշվի չառնելը, ահաբեկչության վրա գլխավոր հույսը դնելը եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն հաստորեն ոչնչով չի փոխվել մեր ճշնամին եւ անդրադառնալով հայկական կողմին պետք է նշել, որ անհամեմատ ավելի մարտունակ է այսօրվա բանակի հայ զինվորը, ավելի փորձառու է հայ սպան, ավելի հմտավար վարժե բոլոր աշճանների հրամանատարական կազմը եւ մարտավարության կիրառման եւ նպատակային հակահարված հասնելու եւ բոլոր առումներով հակառակորդը դարձյալ իր հույսը դրել էր մեծականակ սպառազինության եւ ժամանակակից տեխնիկայի վրա սակայն այդ տեխնիկան գրոշի արժեք չունի եթե չի գործում բանիմաց գրագետ հայրենասեր զինվորների ձերքին Դրան հակառակ մեր գաղափարի զինվորները օգտագործում են ձերքի տակ եղած բոլոր միջոցները հակառակորդին արժանի հակարված հասնելու համար։ Հակառակորդը դարձյալ իր հարվածի հիմնական ուղղությունը փորձում է ուղղել խաղաղ բնակության վրա, ռմբակոծում է խաղաղ բնակավայրերը, անթակույց իրականացնում է ռազմական հանցագործություններ, որոնք այս 4 օրերի ընթացքում արձանագրվեցին ոչ միայն մեր համապատասխան մարմինների, այլ նաև նաև արտասահմանյան լրագրողների կողմից եւ այդ մասին ամբողջ աշխարհը տեղեկացավ աստորին Եվ այդ ահաբեկչական, այդ սադիստական գործողությունները բնականաբար չեն կարող ծառայել իրենց նպատակին, որովհետև մենք այդպիսի ռազմական հանցագործություններ տեսել ենք նաև Ղարաբաղյան առաջին պատերազմ։ Եվ դա ոչինչ չի տվել մեր ճշնամուն։ Ընթակառակը ավելի է համախմբել մեր ժողովրդին, ավելի է վծրել մեր զինվորների ռեժի զգացումը, ցասումը եւ ճշնամին գրել է արժանի պատիժ, ճշնամին ստացել է արժանի շրջանի հակահարված եւ շփրտվել է շատ հեռու այն բոլոր թիրախավորված բնակավայրերից, որոնք ամիսներ, տարիներ շարունակ գտնվել են հակառակորդի արտիլահրետանային կրակի տակ։ Կարծում եմ այս տեսակետից բազում այլ նմանություններ կարող ենք բերել նույն խանդավառությունը, ինչ որ 1988-94 թվականներին էր, դեռ ավելին այս 4 օրերի ընթացքում մենք տեսանք իրավի համաժողովրդական միասնության փայլուն դրսևորումներ եւ մենք տեսանք թե մեր ժողովուրդը երբ հանդես է գալիս միասնաբար, ինչքան ուժեղ է, ինչքան անպարտելի է եւ կարող է սարեր շրջել իսկապես մեր ուժը մեր միասնության մեջ է։ Կարծում եմ այդ բանաձևը մենք լավ ենք սերտել, այդ բանաձևը մենք սովորել ենք պատմության դասերից եւ երբ որ կիրառենք այդ բանաձևը, միշտ էլ հաջողությունը օրեցելու է մեզ։ Իսկապես որ հայ զինվորը գաղափարի մարտիկ է, թուրք քոչվորի դեմ պայքարն էլ ուղակի պետությունների պայքար չէ։ Բնիկ ժողովրդի քաղաքակրթությունն է պայքարում ընդդեմ քոչվորի։ Բազմաթիվ են պատճառները այս հակամարտության, այդ թվում նաև քաղաքացիական գործոնները այստեղ դեր ունեն պատմական, դավանաբանական, արժեքների համակարգի եւ բազում-բազում այլ գործոններ։ Կոչվոր թեղերի ներկայացուցիչները եկել եւ հաստատվել են մեր տանը։ Բնականաբար երբևէ այդ հակամարտությունը չի կարող ավարտված համարել քանի դեռ այդ անոմալիան գոյություն ունի։ Այդ հակամարտություն իր վերջը ունենա, երբ մեր տուն ազատված կնի քոչոր անկոչ հյուրերից։ Որքան էլ ծանր լինի պատերազմների անխուսափելիության միտքը, հստակ է մի բան. ամեն վարքյան ինքնազոհաբերվելու պատրաստ ազգնան մահ է։ Մեր զինվորն արդեն իսկ հաղթանակած է մարտի ելնում։ Պատմության դասը մենք լավ ենք սերտել ու գիտենք, որ հայրենիքը օտարից կամ ճակատագրից չեն ստանում, այն արյունով են ձեռք բերում ու պաշտպանում։ Ինքներս մեզ խոսքենք տալիս է չպարտվել, մեր թեկուզ միտի սողը արյունով պահել։ Ինքներս մեզ խոսքենք տալիս է չպարտվել, մեր թեկուզ միտի սողը արյունով պահել։ Հայոց արյունով բազուկա արդեն արդեն ները չգիտեն Հեյ կուտակված է մուտապեր ծրվեք քանի դեր ուշ չէ Հայ ամրացած բազուկը արդեն ները չգիտեն Բարև Մարթաստո հաղորդման մեր հերոսները շարքի այսօրվա էջը նվիրված է ազգային հերոս, Արցախի հերոս Ոսկե արծիվ շքանշանի ասպետ Մոնթե Մելքոնյանին։ Քիչ չեն նրանք այն հերոսները, որոնք կերտեցին մեր նորագույն պատմության հիրավի պայծառ ու ոսկե էջերը։ Նրանց տեղը իրենց ծնած ժողովրդի սրտի ու հոգու մեջ է։ Սակայն քչերը կարողացան արժանանալ համաժողովրդական այն անկեղծ ու մաքուր սիրուն, ինչին արժանացավ Մոնտե Մելքոնյանը հերոս, որի կյանքը, վարկն ու բարքը, կենցաղը դեռ կենթանության օրոք դարձան առակ, խրատ ու առասպել։ Հերոս, որի ամեն բառն ու միտքը, թե կռվի պահին ասած, թե հազվադեպ հանգստի, դարձավ թևավոր խոսք ու ահա մոտ երկու տասնամյակ շուրթից շուրթ է անցնում, որպես ճշմարիտ անկեղծ հայրենասիրության վկայություն ու падգամ։ Եվ չկա համաժողովրդական սիրո ավելի մեծ ու ավելի վառ արտահայտություն։ Ժողովուրդն այսպես սիրում, այսպես մեծարում եւ այսպես առասպելականացնում է մի միայն իսկական, ամենաիսկական հերոսին։ Մոնտեմելքոնյանն իր արածը հերոսություն չէր համարում։ Ես Միացյալ Նահանգներից եկած հայ եմ եւ այստեղ պայքարում եմ նույն պատճառով, ինչի համար պայքարում են մնացյալ բոլորը։ Ես հայ եմ եւ այս հայրենիքը պատկանում է ինձ նույնքան, որքան որևէ ուրիշ հայի։ Կարծում եմ իմ հայրենիքի այս կտորի պաշտպանության համար նաեւ գրում եմ նույնքան պատասխանատվություն, որքան ցանկացած հայ։ Հետևաբար բնական է լինել այստեղ եւ պայքարել այս շրջանի ամբողջ բնակչության հետ միասին։ Անցյալին Սփյուռքի մեջ պայքարած է մեր ժողովրդի իրավունքներուն համար եւ այստեղ կգտնվի նույն պատճառի համար համար։ Ասիկա այդ նույն պայքարի շարունակությունն է։ Շատ նորմալ բան է, որ հայը գա եւ իր հայրենիքը պաշտպանի, շատ նորմալ բան է։ Իրավունքն է բոլորին եւ նաեւ պարտականությունն է, եւ զարմանալին այն է, որ ավելի շատ հայեր չեն եկած նույնը ընելու։ Միայն այն է զարմանալին։ Վազգեն Սարգսյանը Մոնթեի մասին ասել է. «Գոնե ինձ համար, ինձ հանդիպածների մեջ Մոնթեն ամենաազնիվն էր աշխարում։ Նրա անվան կողքին շատ բնորոշիչներ կարելի է շարել. անznուրած հերոս, ֆանատիկոս, բայց Մոնթեի անձը բնորոշող ամենաուժեղ ցայտուն երանգն ազնվությունն էր։ Պատերազմի մեջ թե պատերազմից դեսը ինձ հայտնի հրամանատարներ իշխում ու իշխել են կամքով, ուժով, բռնությամբ, համակարգի ատամնանիվներով եւ այլն։ Մոնթեն ենթարկեցրեց իշխեց իր բանակին ազնվությամբ։ Պատկերացրեք 35-40 տարեկան Ֆիդայի, զինվոր, մեծ ինտելեկտի տերզորավար Էքսյուպերիի փոքրիկ իշխանի ազնվությամբ ու պարզությամբ։ Այս կերպարի դեմ խաղ չկա։ Սա իր հետևից բանակներ կարող է տանել։ Մոնթե Մելքոնյան Ավոյի մասին ամենամեծ հուշարձանն ու պատիվը հիշատակի հավերժացումը կլինի իր կիսատ թողած գործը ավարտին հասցնելը։ Նա մարտավարության հմուտ վարպետ էր, ասել է Սեյրան Օհանյանը։ Մոնթեի հետ ծանոթացա 1992 թվականի վերջին։ Մի քանի անգամ անմիջականորեն շփվել ենք։ Ես բանակի շտաբի պետն էի, ինքը Մարտունու պաշտպանական շրջանի հրամանատարը։ Մեր միջև པարզ մարդկային փոխհարաբերություններ էին։ Որպես մարդու անհատի նրա կերպարում գնահատում էի կազմակերպչական ջիղը, հասարակ ժողովրդին ու զինվորներին համախմբելու ունակությունը։ Անշուշտ այդ ունակությունը պայմանավորված էր իր չափից ավելի բարոյական նկարագրով։ Ազնիվ անznավորություն էր, երբեք ոչինչ չի շռայլեր, համեստ կեցվածք ուներ մարդկային իրատեսական վերաբերմունքով։ Որպես զինվորական մարտավարության հմուտ գիտակ էր, փոքր ստորաբաժանումներից մինչև խոշոր զորամիավորման քաջ դիրապետող անznավորություն։ Իհարկե, վճռորոշ էին նրա մտավոր բարձր կարողություններն ու լայն աշխարհայացքը, ռազմական պատրաստվածության հետ մեկտեղ ապահովեց Մարտունու շրջանի հուսալի Իսրայելի պաշտպանությունը։ Կարող ենք մի պահ պատկերացնել, որ Մոնթեն ահա այսօր ձերքը ճակատին Հովանի արած Շուշիի բարձունքից խաղաղ նայում է Արցախ աշխարհին, այն աշխարհին, որի փրկությունը կերտողներից մեկն էլ ինքը եղավ։ Թերևս ոչ։ Նա պայքարի համար էր ծնվել։ Նա զենքը վար դնողը չէր, Հաղթանակից հետո նա իր ձենքը կառներ ու կգնար։ Ուր չգիտենք։ Հավանաբար նա կգնար, կբարձրանար Արարատ սառնի վեր, կգնար, կկորչեր նրա դյունածածկ գագաթներում։ Չէ, նա տանը նստողը չէր։ Նա կգնար իր երազի հետևից։ Դժվար է հավատալ նրա մահվանը, նրա զոհվելուն։ Դժվար է հավատալ, որովհետև լեգենդը երբեք չի մեռնում։ Մի բան հաստատ է, Մոնթեն մի օր իջնելու է Արարատի փեշերից։ դատիր ու պայքարի ոցերում աչքից առաջ վանքում աներ մշտակա ազգի վարձանք հերոս մոնտե մելքոնյա աչքից առաջ վանքում աներ մշտակա ազգի վարձանք հերոս Եթերում բարև Մարտհաստո հաղորդման հերթական թողարկումներ։ Կհանդիպենք 1 ամիս անց։ Խաղաղություն ձեզ։ Բանագիտ հետ արշավեց իր վերուվար, չգար արկել ու խոչնդոտ կեզ համար, ազատեց իր գերված գյուվերան համար, կեզ հազար բարգան բարձելի ծորավար, Ազատեց իր կերված գյուվեր անհամար, կեզ հազար պարտան բարդերի զորավար։ Աստարոտ դության կոժովրդին, մոնտևել կոնյան, կեզ իտնու ոգին, դասարար ասվել ռազմական դարպոց, արցախը դարձել,